у них по горлянку власних клопотів. Я мовлю тихо і гладжу його по зовсім білій спині і білому крилі. Його це чомусь хвилює. І він так само тихо щось мені жебонить, посмикує за рукав і дивиться круглим рожевим оком. В ряди годи розгортаю материн талісман, але ніяк не можу знайти потрібного місця. Знову кажу. Все це дуже поетично, але моя фотокамера лежить поряд, а я до неї не брався вже багато днів. Міг би зняти Бенедикта. Та кому це потрібно і в кого викличе співчуття. Увечері повернулася група матроса, і я майже все чув. Професора й досі немає. Нема. Потім надовго запала тиша. Чути було тільки човгані ніг, ніхто не хотів навіть вечеряти. І коли місіс Кетрін принесла моє вечірнє пінгвіняче яйце та кухоль молока, двері з гуркотом розчинилися. А ось і ми. То був голос гладина пата Лоу. Я його фальцет можу розпізнати серед тисячі голосів. Мені стало приємно, я сказав Бенедикте, піди привітай гостей. Він слухняно поковиляв до виходу. Повернувшись у друге і не заставши тих шістьох, матрос збентежився. За ці три доби вони обійшли понад бар'єром увесь мис, добрих 90 чи 100 кілометрів, і не побачили жодних слідів. Лишалося припустити, що група Філа Марша збилася з дороги і блукає вздовж льодовика. А вирушила ж. 4 серпня. Жак Антуан сказав, а чи не впали вони в якусь тріщину? Де? В цьому районі нам не трапилась жодна пристойна тріщина. Може, звалилися з бар'єра на припай? Матрос розгублено глянув на Жака Антуана, потім на кет, яка ловила кожне їхнє слово, і нічого певного відповісти не зміг. Тим припущенням не слід було нехтувати. Але якщо тих шістьох збило бурею на припай, їх уже навряд чи могло щось порятувати ярдів п'ятдесят. Він спитав у Кетрин про Тура. Вранці знову треба було вирушати на пошук шістьох, але Раймон зовсім знесилився. Макмілан обморозив щоку й ніс, а собаки ледве доплентались, бо шкіряні нарти виявились дуже важкі хоч вони так і не взяли з собою жодної тюленячої туші. Булат пішов до каюти і проспав години півтори, і то було схоже на непритомність. Прокинувся тільки тоді, коли пат на все приміщення вигукнув А ось і ми. У матроса спросоння вихопилось Хай ван біс. Усі шестеро повернулися на базу, але тепер матроса розібрало зло на них. Філмарш ляснув його по спині, щасливо розсміявся і у двох словах розповів, що їх затримало в дорозі. До складу тюленів вони дісталися за день. Це матрос і сам бачив, бо рухалися навпрошки. А два дні потім йшли назад і нарешті зрозуміли, що проминули базу і опинилися серед неосяжних просторів льодовика. Нас виручив Нансен, сказав марш. Він повернув собак точно на північ, і ми йшли за ним цілий день. Потім натрапили на бар'єр і ще два дні йшли понад бар'єром. Ну, дарма, сер, зате ми тепер нічого не боїмося. Матрос підсвідомо відчував, що професорова жвавість так просто всім не минеться але його втішало бодай те, що фільмарш нарешті відчув смак руху. Адже ці люди витримали майже тримісячну полярну ніч. 11 серпня. Найсолодша з усіх людських утіх стояти і дивитися на сонце. Колись воно мене пекло, дратувало або різало в очі. А сьогодні я дивився на нього дві години 35 хвилин, рівно стільки, скільки тривав день. І весь цей час мене не полишало усвідомлення.